Sama dengan Allah yang bertanggung อัตตาชีเรนะทุกขิงยันติชีเรนะโมกสัมปัสสะชีเรนะวิสุติยันติตัสมาธิลังดิโชยดีนับปัจนี้ให้เราทุกทุกคนที่เป็นมนุษย์เรียน้เวลาบัดเดี๋ยวนี้ แเราทุกคนจงคิดอ่านในการที่รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศิลสองร้อยยี่สิบเอ็ดให้เราทอดไว้ตั้งใจของตนทุกคนทุกคนผู้มีศีลแล้วเหมือนกับคน ผู้เด่นุ่งผ้าบนผ้าสวยงามปกปิดสาธิกาลามกายเป็นสมาทันทีมีทั้งในสี่แปลว่า เป็นสมบัติอาตรณของจิตปกปิดร่างกายของจิต จิตของเราทุกคนจึงจะเป็นผู้ที่สะอาดอันสวยงามเพราะฉะนั้นเราทุกคนจงที่อาเปิดวาบุคคลที่ไม่สวยงามบุคคลนั้นมีสิ่งคุ้มครองเมื่อจิตหนีออกจากร่างกายอันนี้แล้ว và các chân hạ và cực tèn lan tải hay sự luôn rộng bể khổng chỉ thần chỉ chỉ cứ luôn rộng bể thần chỉ vì hãy ông quần chúng thiết tài bút quần tu đi chỉ leo ด้วยจิตสีมองจากหลังตาอันนี้ปุญญาวิสังขารบุญตกแต่งร่างกายสป็ูปเทวบุตรเทวดาทันทีทีนี้ก็ต้องอยู่กับรูนเทพเจ้าทั้งหลายทันทีวันนี้ให้เราตรงนี้นึกว่าอันทัศน์โฉกปรนแบบวไม่ละ là khi đâu tình lưu cũng thật tình lưu cũng về cũng chỉ thân gì bất kỳ số lâu còn về mà nó tâm sẽ thành thật ra tôi chút cuốn cảnh mà vì tha trung con của con là chú cuốn Điều lý mọi người เป็นมนุษย์แล้วจะเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วเป็นบ่อเกิดแห่งความดีทุกคนผู้มีปัญญาความปัญญาทุกคันนั้นต้องความดีเกิดขึ้น ในชีวิตของตนอะไรก็ความดีคือผู้บุศลธรรมะปัญญาองค์ญาณ รู้จักไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติอันที่พาให้ตัวเราได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นไปเป็นมาตลอดไปปีนี้อันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนะว่าเดี๋ยวนี้ตัวเราเป็นมนุษย์แล้วหน้าที่ควรจะรู้ตัว พิ่มรุญให้เกับจิตเพิ่มปัญญาให้เกับจิตเพิ่มความสุขให้เกับจิตกำใจให้สว่างให้เกับจิตจิตของเราจึงจะมีปัญญาอันลึกลับรู้จักเอาว่าหนทางที่จะไปตรงหน้า เราจะไม่ไปล่งหน้าหรือทุกคน หนึ่งพันนรกสองพันปีเวทสามพันลิงสัตเดรัจฉานขี่ไปเป็นคนหูหนวกตาบอดว่าใบตีจีห้าโลของเรานั่นเองไปเกิดเป็นเดวบุไปเกิดเป็นเดทวตาไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่บริสุทธิ์ ในชีวิตของตนวันนี้โยมเราทุกคนที่นั่งอยู่ภายใต้การปกครองให้เราคิดนึกในตัวของเราบาของเราก็ไม่ขาดตกหูของเราก็ไม่ขาดตกร่างกายของเรา Jadi kalau mau teman jumpa baik sedikit, ini kenapa? Boleh cara seperti itu, boleh kerja, dua orang mau besar pun, dua orang mau besar kan, hanya tanpa di kontrol, jadi maksud dengan itu boleh ในชีวิตของตนเช่นรู้คนผู้อาตกปกป้องเขาเป็นว่าเป็นที่ทูกกุญชังหูหนวกตาหัวบ้าวันเสกิสีองค์พัะนานะจนตลอดเลิกการอยู่กินไว้มาประการใดขาดตกบกพร่องทุกประการ อันนั้นเลยจำนั้นปุริชาตาปัญโยตั้งเจ้าปุริชาชาในเพิ่มแต่ควาโซแต่เกติของกลุ่มสลาไปที่ของเราทุกคนบุญเราฝาเป็นสมบัติร่างกายอันนี้ข้ามึงเป็นเงินความจริงของ samara dari dari hidupnya. Jadi sumberของสาวิหารทางกายไม่ใช่เป็นสมบัติของใจเมื่อใจหนีจากร่างกายอันนี้แล้วจึงเรานี้ไม่ได้เป็นผลประโยชน์อะไรให้เป็นสิ่งประกาศในใจนี่ให้เราทุกคนจงใช้ปัญญาที่อ่านให้รู้จักตัวว่า สมบัติอันที่ติดตามตัวของเรานั้นมีเจะาคุณพระบาททางสองนั่นเองติดตามตัวของเราผู้ที่ไปอยู่สวรรค์บุญกุศลมากกว่าผู้ที่ไปตกนรกอันนั้นบาปมากกว่าผู้เป็นชาติเกรดจาอันนั้นบาปมาก những ngày hai đau lúc quần trường chiếc hạ và các việc làm và kiểu đi, rồi chắc cơ lại cho cơ bốn nữ để cơ và bốn mấy tiền còn tiền à, và mấy tiền còn tiền à, chạy dạ, ống lâu mấy tiền còn tiền chúa để à. không đi hãy đào chiến nữa ร่างกายเก็ไหลไปมาอย่างใจที่เป็นผู้บังคับบัญชาให้มันวิ่งมันต้องวิ่งทันทีร่างกายให้มันขึ้นดอกไม้มันขึ้นทันทีให้มันลงน้ำลึกมันก็ลงทันทีให้แต่ของมาของบ่ของเหม็นของหอมของตัวของตัวของตา ร่างกายนั้นก็ถูกทำนะนี่ให้เราพิจารณาแต่ใจของเราไม่เป็นคนติดตัวทำไมกำลังทำบร่างกายอันนี้ไปไปตามสบายใจนี่ให้เราญาติน้องทุกคนจงที่นึกถึงตนของตนอันเป็นของมีอยู่เป็นนี้ คือจิตของพวกเราในร่างกายของเราเี้เมื่อสาธยาร่างกายอันนี้แปลว่าี่การเกิดขึ้นแล้วขาดุังสีขธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทาทงที่อย่างเกิดไม่เลิดเกิดขึ้นขึ้นมาแปลว่าเกิดความเสียหายก็ตามในใจ ในสาเหตุต่างๆจิตจะยุ่งว่าได้ก็ต้องหนีออกไปทันทีเมื่อหนีไปแล้วบุญตกแต่เมื่อหนีไปแล้วมาตกแต่บุญได้มาจากไหนบุญได้มาจากตัวของเราที่พบพบความบันทีในชีวิตก็ไปตั้งใจทำมาดีตลอดไปมาไปมาจากไหน มาให้มาจากเราพบปะคนผ่านอันนั้นก็เลยว่าอาชีวนาภารนามันวิชาจะเสวนาปูชาญะปูชาญาณเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วพบคนผ่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรากพบความันดีพบความันดีก็แปลว่าจิตของเรา จิตของเราไปสมบัติอันดีคือบุญกุศลครบบางคนทำก็ไปว่าสมบปรกจิตของเราก็มีแต่เรื่องความรู้ความฝันความในใจเพราะฉะนั้น Kepala baik kamu, baik baik baik baik baik saudara, baik saudara kamu mencari dosa, baik kamu ini. Waktu ini kamu lalu, bagaimana? Menurut rumah ini apa? Apa yang dia ก็ภูมิใจนั่นเองเป็นผู้คุ้มครอง รักษาสาริละกร่างกายของเราทุกคนทุกวันตลอดไปลาก็คือร่างกายทั้งหมดตื่นก็คือร่างกายอันนี้ให้รู้ตัวใช้ไว้ใช้ตาเห็นรูปใช้หูไม่ฟังเสียงใช้จมูกไม่รู้จักกลิ่น ใช่นมาวิ่ให้รู้คับรู้ของอาหาช่มาวิญาณต่างๆให้รู้จักสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ปานใดกันตักรู้ใจนั่นเองเป็นผู้บังคับตลอดการไปมีหลายเราทุกคนจงคิดอ่านว่าเป็นมนุษย์ปรเดียวนี้ควรเพิ่มความดีอย่าไปเพิ่มความชั่ว พระพุทธเจ้าไปสำเร็จในตอนสมัยพุทธชนพยายามเพิ่มวาสีจนผลที่สุดได้มีองค์พุทธะเกิดขึ้นในโลกเพราะอรหันต์นั้นก็เป็นผู้ทุชนอย่างพวกเรานี่เองก็เพิ่มความมีเพิ่มตลอดไปทุกทุกทุกชาติทีละเล็กที่ละน้อยตลอดไปถึง với cái sự của tấm định tình pháp tha hàn của lý sự chạy ra kinh pháp tha hàn tại kinh pháp tha hàn không pháp thì pháp tha hàn nhà thì pháp tha hàn bánh nhà thì pháp tha hàn với lúc chúa còn đạt ở thành phải มันมีการที่จะมาบอกตัวจริงในโลกต่อไปให้เป็นทุกประการในกันมีอะไรเราอยากทีนทุกคนจงคิดนึกตัโดยของคนในเรรดาประเดี๋นี้หนึ่งเพิ่มรักษาสิ่งของตนเหมือนกับอาพรตู้มหงในร่างกาย ศิลเป็นเครื่องมือขอของจิตสองปัญญาทิฏฐานการละเว้นทิงความชั่วใดๆทุกอย่างละเว้นในชีวิตของตนอยู่จนตลอดกันไปเรียกว่ากายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมวัตถุกรรมกรรมวาจีกรรมมโนอันนี้ให้คนเรา ทีมาตลอดไปในชีวิตบันสิ่งนี้เองจึงจะเป็นคนที่บริสุทธิ์จะได้เกิดพบปะของผู้เป็นเจ้าต่อไปไปข้างหน้าพวกเราทุกคนมีสัยปัจจัยตั้งจิตวันนี้ตลอดไปในชีวิตของตนเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนอย่าติน้องทุกคนเดี๋ยวนี้ยังเป็นผู้สุชน คำว่าผู้ชนแปลว่าบุญของเรามีอยู่บาปของเรามีอยู่ในใจของเราทุกทุกใรทีบาปก็เป็นสมบัติของใจบุญก็เป็นสมบัติของใจเราไปคิดดูจะรู้อะไรจะรู้บุญจะรู้บาปให้ถามตัวเองให้คิดตามตัวเอง เราเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาต่อไปไปข้างหน้ากว่าจะได้สำเร็จทำผลคำว่าสำเร็จแปลว่าชนะ ชิงความเพื่อใจใจไม่เกิดขึ้นมีธรรมะเกิดขึ้นอย่างเดียวอันนั้นแปลว่าเป็นมนทางแห่งความปลอดภัยไม่ได้มาเกิดในโลกนี้ต่อไปไปข้างหน้า มีให้เจ้าทุกคนจงคิดอ่านวามแนี้เราทุกคนได้มีสิงคุ้มครองสิงหน้าคุ้มครองวายพะคุ้มครองเมตตาคุ้มครองเรียนวิชามันดาสุญาตาใจคุ้มครองให้โลกของเราได้รับความสะอาดปลอดภัย วิจะเริ่มได้บุญกุศลจากเดียวตลอดไปสิ่งนี้จึงได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ผู้เกิดมาพบปะบัณฑิตในชีวิตของตนตลอดไปเพราะะนั้นอาธรรมะได้เตือนยาติพี่น้องลูหลาทุกคนนั้นให้ฟังไปสีเหลืองสุดทุกสิ่งนั้นสิเราได้วามสุขตลอด สีนีนโสสัมปัสสาเราได้โยนทับสมบัติคือร่างกายของเราสมบูรณ์ในปรากฏคนสีลีนั่นคือสิ่งยังสิเราจะได้ไปสู่ความสุขที่ปาก็ชิ้นของเราเป็นผู้คุ้มครองอยู่ตลอดกาลไปนี่ให้เราทุกคนญาติน้องทุกคน chúng biết phạm cần phóng tội để biết và xử lý chúng cái tình luận khu tội mà bên ông Phật có khu tự chào và bài thẳng ra chỉ là cầm mà tuổi và xử lý rồi tạo cái công quân rồi rồi tuổi tử mà muốn mà lên và dù cổ là hoa cổ thì hoa cổ là hoa cổ và hoa cổ và hoa กกสุขวัตโกโพธุสุพวัตตาอายุวัตตาธนวัตตาปิริวัตตาเอกวัตตาอารวัตตาวนาวัตตาสุขวัตตาโยสุสัพพะตาทิพระโลกาปิยาเิรา